Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje moderátor a zvukár Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácie vlastenecká identita. Hostiami dnešnej relácie sú magister Rafael Rafaj a jeho host Pavel Fendek. Témou dnešnej relácie je štát, politika a ideológia. Takže páni, vítam vás v, vo vysielaní. Pozdravujem vás. Vy môžete pozdraviť našich poslucháčov. Ďakujeme aj my pozdravujeme poslucháčov a dúfajme, že sme im pripravili zaujímavú, zaujímavú tému s faktami, argumentami a poprosíme, nech potom šíria ďalej. Pozdravu eh, divákom sa pripájam aj ja No, e, Pavel, stále sme v rádiu, takže um, asi nič neuvidia. <laughs> Dobre, poďme ďalej, Elo. E, tvoj úvodný vstup do relácie, nech sa páči. Ďakujem, takže dnes sme pre poslucháčov pripravili tému s takým skráteným názvom štát, politika, ideológie a pokúsime sa rozluštiť túto, túto trojčlenku E, ktorú e, daný systém, ktorý je povedzme e, internacionálny, globalistický a teda aj politický, využíva na rôzne formy manipulácie a odtavovanie, tak povediac, demokracie, vôle ľudu, čomu by mal vlastne slúžiť štát ako taký. Pretože štát si zakladáme E, na to, aby e, jednoducho ľud prejavoval e, svoju vôľu. A robí to samozrejme cez politiku, cez volených zástupcov. A problém je, a to odpozorovali naši predchodcovia, ktorí tvorili ústavu v roku 92, keď do toho vstupujú iné faktory, ktoré sa snažia nabúrať prepojenie občan, politika, štát. A to sú dnes prevažne e, ideológie. Rôzne ideologické koncepty, ideologické narratívy, floskuly, ale samozrejme aj záujmy. A ja sa to pokúsim dnes e, na úvod in, e, ilustrovať cez e, nedaleký príbeh čerstvý. V Českej republike boli nedávno parlamentné voľby a vyzerá to tak, že do koalície ide aj e, nová strana motoristov, kde figuruje aj e, Filip Turek, e, voči ktorému okamžite e, začal ten slnečkarský mainstream antipropagandu, hejtovanie s tým, že nemôže byť takýto človek ministrom zahraničných vecí a zaujímavé sú tie dôvody. A tie sú, že opakovane zverejňoval na sociálnej sieti, citujem, rasistické, sexistické a homofóbne výroky. Takže keď si to zhrnieme pod spoločného menovateľa, vidíme tu ovplyvňovanie <clears throat> angažovaných aktivistov, e, nejde len totiž o politickú opozíciu, tam sú aj tí aktivisti konkrétnych ideológií a podľa tohto ich vieme aj E, definovať. Čiže je tam jednoznačne gender ideológia. To sú tie tzv. homofóbne a sexistické. Tie sexistické potom smerujú samozrejme e, k špecifickej e, podkapitole ideologickej, a to je feminizmus, ktorý vychádza niekde z neomarxizmu a samozrejme údajne rasistické, čiže vstupuje nám tam E, ideológia e, multikulturalizmu. Takže tieto tri e, odnože rôznych ideológií sa snažia zabrániť legitímne zvolenému predstaviteľovi verejnej moci cez politiku, aby mal priamy vplyv a riadenie na štát. Takže tu máme evidentný príklad toho, ako sú ideologické dôvody, ktoré samozrejme sú, <laughs> o nich prezentujú samozrejme v úplne inej rovine, niečo ako e, slušnosť, niečo ako e, politická kultúra a podobne, ale e, tam v tom podhubí sú jednoznačne zabrániť nositeľovi e, istých, povedzme, názorov, ktoré nie sú kompatibilné s šírením týchto ideológií. Ja teraz nehodnotím, či tie výroky toho Turka boli naozaj rasistické, naozaj sexistické, naozaj homofóbne. To nie je podstatné momentálne. Áno, tu je kľúčový problém, ktorý máme aj my a vidíme to aj na európskej politike, že rôzne e, e, ideologické koncepty, ako napríklad e, e, klimatofóbia alebo zelená politika, deformujú, ovplyvňujú e, politiku a vlastne ničia aj e, aj ekonomiku, tú spoločnú európsku e, ekonomiku. Keď sme pri tých e, e, homofobno-sexistických e, výhradách, tak napríklad o dva dní budeme mať v Bratislave tzv. feministický happening, ktorý organizuje platforma otvorenej kultúry, ktorá vlastne e, vyrástla na, na vzdore voči Eh, opatrenia Ministerstva kultúry, ktoré si dovolilo siahnuť opäť na fetiš e, e, gender ideológie. Tam bol hlavný problém, ktorý sa začal nielen s riaditeľom SND, ale predovšetkým e, tou nadstavbou a to bolo, že odmietli, to nové vedenie vlastne odmietlo usporiadať týždeň e, nejakej queer dráma, teda nejakých e, divadelných predstavení zameraných e, čisto e, obsahovo na e, ideológiu LGBTI e, komunity. A to vlastne e, spôsobuje ďalej potom ten odpor e, v tej kultúrnej vojne, o ktorej my vlastne hovoríme, že sa, sa e, nám tu zviditeľnila samotná podstata tej kultúrnej vojny, ktorá je vlastne dnes už e, aj vojnou ideologickou. A samozrejme môžeme e, pokračovať e, potom e, ďalej, e, kde všade by sme mohli e, vidieť prienik týchto ideológií a ak sa zameriame na Slovensko, tak tu máme veľký problém systémový, na ktorý my dvaja poukazujeme cez aj Inštitút národnej politiky Ludovita Štúra už <laughs> niekoľko rokov, je to už možno 5-10 rokov, pred 10 rokmi sme vznikli a už tedy sme poukazovali na problém e, podriadovania sa štátu, teda Slovenskej republiky, parlamentu, vlády a ďalších inštitúcií, zriadených z verejnej moci, rôznym ideológiám. A pritom my v ústave v hneď v prvom článku máme napísané, že Slovensko sa neviaže na nejakú ideológiu e, ani náboženstvo. Takže tuto máme obrovský problém, ktorý sa ale pretláča a ustupuje sa mu z hľadiska verejnej moci, a teraz môžeme byť kritickí aj objektívni, je úplne jedno, či je pri moci nejaká e, Ficová vláda, alebo je tam e, nejaká slnečkárska vláda, e, ktorá nám možno hrozí pod vedením PSK, alebo liberálov, ako bola Saska. Je tam rovnaký prístup ústupkov alebo živenia, chovania si hada na prsiach. Teda posielania peňazí rôznym mimovládkam, nadáciám, otváranie škôl pod e, fetišom floskuli otvorená, otvorené vzdelávanie, otvorené školy, otvorená justícia, otvorená kultúra, otvorené vládnutie. Jednoducho toto je termín, ktorý by sme mohli prepojiť na uh, Georgia Soroša, ktorý e, vyznáva tú poperovú filozofiu otvorených spoločností, za ktorými sú samozrejme tiež E, koncepty šírenia e, ideológií e, v rámci povedzme nejaké výmeny kultúrneho kódu v Európe a dnes už teda môžeme hovoriť, ako niektorí kritici už aj vedia zdokumentovať, že ide vlastne aj o ten Kalergiho plán výmeny obyvateľstva, čo má tiež nejaké ideologické pozadie, ktoré vychádza z nejakého predpojatého antirasizmu voči E, bielej rase, keďže vidíme, že tie, tie ľavicovo-extremistické koncepty, ako je napríklad e, BLM alebo e, rušenie kultúry v angličtine culture council alebo cancel, alebo najnovšie, áno, najnovšie napríklad tu máme aj ďalšiu kauzu z Antifa. Trump vyhlásil Antifu E, alebo napísali ju na zoznam, chcú napísať na zoznam teroristických organizácií. A ak môžeme ešte na úvod, tak by sme mohli sa tiež e, nejak prirodzene e, prepolovať e, na Spojené štáty, kde teda vidíme, že toto je globálny problém. To nie je problém len Česká, Slovenska, Európskej únie, Spojených štátov, globálny problém. Takže ho musíme e, zásadne riešiť, možno s výnimkou nejakej Afriky alebo Číny. Ale poďme teda k tomu konkrétnemu príkladu. Tak e, minulý týždeň istá fakulta a angažovaní študenti podpísali petíciu za vylúčenie miestnej študentskej pobočky Turning Point. E, to je tá organizácia, ktorú e, založil Charlie Kirk. To je konzervatívna organizácia, ktorá združuje mládež no na báze konzervatívnych hodnot, kresťanských, konzervatívnych, rodinných a vysvetľuje vlastne, tak ako to robil zavraždený Charlie Kirk, e, vlastne ten e, kultúrny konflikt a ideologický konflikt, ktorý tu je, pretože e, Antifa je ultralavicová extremistická organizácia a keďže popiera všetky, všetky pravidlá civilizačné, tak povediac, obvinuje bielú rasu z predpojatého e, rasizmu, e, tak v podstate oni sa snažia sami seba e, e, vyviniť alebo získať nejakú imunitu proti zásahu. No a tu je prípad miestneho profesora z tej univerzity, e, ktorý volá sa Mark Bray, mimochodom, napísal príručku Antifa. A v podstate tej príručke e, sú zhrnuté aj, aj metodiky. Viac ako polovičku sa venuje rôznych metodikám boja a ospravedlňovania e, pôsobenia Antify, hoci on tvrdí, že on akože nič. On, e, on na nič nevyzýva, on len konštatuje. A dospelo to do toho štádia, že, alebo tento konflikt vznikol tým, že e, tá pobočka e, organizácie Eh, Charlieho eh, Kierka eh, upozornila na takéto pôsobenie toho profesora Marka Breja, ktorý to okamžite vyhodnotil ako vlastné ako ohrozenie a okamžite emigroval do Španielska. Takže prišla odveta a idú zakázať vlastne túto konzervatívnu organizáciu mládežnícku. No a tam sú naozaj zaujímavé e, výroky e, tohto profesora, ktorý je dlhodobo kontroverznou postavou v akademickej sfére, ako s Palom Fendekom e, aj teda vysvetlujeme aj v tých predchádzajúcich reláciách, tak práve tí neomarxisti tým, tou stratégiou obsadenia inštitúcií dlhým, tichým pochodom sa v prvom rade zamerali na akademickú pôdu, pretože tá jednak poprvé ďalej šíri tieto, tieto posolstva a dogmy, indoktrinuje mládež a budúcu e, inteligenciu, ktorá, priznajme si, bude mať vplyv na spoločenské vedomie. A po druhé, požíva, tak povediať, dážnik, e, dážnik imunity. Dážnik imunity e, e, pod plaštikom akademických slobod. No a tento, e, tento brej v podstate aj, aj v tej knihe vlastne e, istým spôsobom ospravedlňoval, ospravedlňoval e, to ľavičiarské násilie. Ja, ja sa pokúsim e, zacitovať. Ja sa, pardon, ja sa pokúsim zacitovať. E, antifašisti tvrdia, že po hrôzach otroctva a holokaustu je, a teraz nech posluchači dobre počúvajú, fyzické násilie proti bielým rasistom eticky opodstatnené a strategicky účinné. Takže fyzické násilie, a dnes je úplne jedno, koho oni označia za, za, za rasistu alebo fašistu. Ja tu neobhajujem nejakého rasistu, pozor, ani nejakého fašistu, aby bolo, aby bolo zrejme. Pretože e, nálepku fašisti vymyslel e, diktátor Stalin a aj to odôvodnil, on bol tak teda, e, neviem, či hlúpy alebo angažovaný, že on to odôvodnil tým, že my budeme všetkých našich odporcov e, nazývať e, fašistami a oni sa nebudú môcť brániť. A Antifa ako ultralavičárska organizácia samozrejme preber, prebrala tento, tento koncept, ako napríklad aj ďalší. Ak nemáme fakty a argumenty, čo je dnes pri, eh, priznačné pre progresivizmus, ako dnes najagresívnejšiu formu vlastne e, tej liberálnej neomarxistickej ideológie, tak spochybníme autora. Čiže zautočíme na autora z akéhokoľvek dôvodu. Je taký, onaký, e, ako vidíme na Turka, tam niečo, teda na to Filipa Turka, tam niečo e, povedal, napísal. Nie je podstatné, čo napísal. Podstatné je opäť e, odhalenie tej stratégie že keď nemajú niečo konkrétne, nevedia argumentovať, nevedia ísť do diskusie, pretože oni ho a priori odmietajú, pretože sú to lepšie ľudia, je to vyšší vývojový druh e, z ich pohľadu, čiže je tam vlastne e, istý spôsob rasizmu a segregácie, nadradenosti, tak oni akože nediskutujú. Takže ako sa má tá demokracia vlastne vyvíjať, keď e, druhá strana e, jednoducho je, je tak nastavená, že bude šíriť len tie svoje vlastné narratívy cez e, ideológie a tie ideológie, ideologické koncepty, ako je napríklad aj zelená politika, čiže Green Deal, alebo BLM, e, alebo ďalšie e, tieto koncepty, napríklad multikulturalizmus o rovnosti kultúr, o kultúrnom obohatení a tak ďalej, vplývajú cez mimovládny tretí sektor, ktorý, tak povediať, má pod palcom Eh, majú pod palcom tie, tie Sorošové eh, fondy a nadácie. Politika ustupuje tomuto tlaku, dokonca politika, čiže rôzne ministerstva eh, v rámci tých mm, grantových systémov ešte aj podporujú tieto, tieto ideologické narratívy. Dokonca púšťajú, púšťajú aktivistov priamo na školy pod nejakými témami, ako je sexuálna výchova alebo E, ľudské práva, odhalovanie, neviem, e, hoaxov, extrémistov, e, dezinformácií a podobne. A to má vplyv samozrejme na štát, pretože štát potom e, prijíma zákony. A tie samozrejme potom, pokiaľ je tu nejaký odpor, začne pretláčať ten vrchný e, krycí krstný otec e, šírenia ideológií v európskom priestore, a to je Európska únia, predovšetkým e, Európska komisia a užitočný servis idiotov zvolených do e, Európskeho parlamentu. Čiže toto máme v stručnosti taký, taký koncept, a, ako vlastne táto trojčlenka momentálne e, funguje a samozrejme e, tá kritika nás, ako a prečo by fungovať nemala. Čiže jednoznačne treba odstrihnúť ideológie. Ak chceme odtrhnúť ideológie od riadenia štátu, tak e, musíme sa pozrieť na ideologické e, mimovládky. Musíme zastaviť finančné toky, musíme stransparentniť e, e, povedzme zahraničné toky a musíme vytvoriť nejaký zoznam, e, zoznam takýchto e, ideologických e, mimovládok, ktoré e, sa snažia vytvárať už vlastne paralelnú moc voči, voči tej demokratickej moci, ktorá je zastupiteľská e, parlamentná e, demokracia. Takže e, toto sme chceli túto tému, túto tému otvoriť, že tá, tá, tie ideológie nie sú len tak, že a veď nechajme ich hovoriť, alebo veď dobre, máme akademickú pôdu, no tak nech skúmajú nejakú rodovú identitu 72 pohlaví, no a čo, veď e, E, skúmame aj vesmír a ja neviem čo ešte, hej, nové technológie, no, no, no nie, pretože to deštruuje priamo, priamo spoločnosť, indoktrinuje to opäť mládež, pretože ideológie v takomto rozsahu a s takýmto prienikom do štátneho aparátu a verejného diskurzu sú známe len doteraz z totalitných režimov a tie máme popísané, a boli dva a to je e, nacizmus a, alebo ak chcete teda e, a komunizmus. Čiže ak teda máme nejaké historické poučenie, že nie je nacizmus, nie navrat nejakého, či, či fašizmu, či nacizmu, nie komunizmu, bolševizmu a podobne, no tak určite by sme mali uh, aplikovať aj nie uh, progresivizmu, nie takémuto militantnému Eh, liberalizmu, ktorý rozvracia eh, povedzme niekoľko tisíc ročiami overené civilizačné hodnoty, ktoré sa ustalili. To nie je len tak, že dnes tu niečo máme a teraz to ideme vygumovať. To ideme gumovať, teda progresívci chcú gumovať dvoj, troj tisíc ročný eh, vývoj, ktorý tu máme napríklad len v Európe? No, dám ako jednu pripomienku, keď je, hovoríme o vývoji, ako spomenul Dunajlo, tak eh, tam eh, musíme, sa, musíme zdôrať, že je to sociologický vývoj z hľadiska našej ľudskej spoločnosti a samozrejme technický a podobne. Čo sa týka biologického vývoja, no tak eh, my jednoducho nemôžeme z našho krátkeho fungovania na tejto planete e, ako civilizáčne e, eh, vidieť opticky, badateľne, ako sa my vyvíjame. Končatiny, e, mozog a podobne. Či, a, či sa niektoré oblasti mozgu vyvíjajú viacej, druhé menej. To nie. My sme tu stabilne od tých čas, ako sme začali myslieť, ako sme sa stali homo sapiens, e, sapiens. Čiže stále sme ro, rovnakí e, divosi, ako sme sa zrodili. Stále ešte máme tie inštinkty, ktoré samozrejme sa dajú potlačiť. Viete, cirkus. Divé zvieratá, ako sa dajú potlačiť tie inštinkty. Ale vo vnútri stačí taká iskra, sa môže zapáliť. No, e, čo, e, jak si nastolil e, tú no, tému, tak je tak široká, že ani e, človek e, E, nevie e, z ktorej stránky e, začať. No, v každom prípade začal by som z tejto kultúrnej stránky a to je tzv. kultúrny kód každej civilizácie. Každá civilizácia má kultúrny kód. E, to značí, že e, Čína a Európa No, e, nie sme iní ľudia, okrem toho, že sa lišíme oči a tak ďalej, ale v princípe sme rov, rovnakí ľudia. Ale máme tisíce, tisíce ročov, e, rokov rôzny kultúrny kód. To znamená, že naše civilizácie sa vyvíjali e, samozrejme <clears throat> základom je náboženstvo. To e, je základom každého E, e, kódu civilizácie. To znamená, že e, vtedy sa začajú, začínajú vysvetľovať javy a procesy, ktoré sa odohrávajú v spoločnosti, ale aj v prírode. To znamená, že niektoré veci, čo teraz vieme suverénne vysvetliť vedecky, tak predtým boli e, mýty. Ľudia si vytvárali mýty, že taký, takto to stvorilo a tým vznikla, ako poviem zvaný mytológia a pod, podobne. A e, všade mytológia e, vytvára určitý ako morálny kódex danej spoločnosti a teda to náboženstvo, ktoré vzniká. Čiže toto je morálne, toto je nemorálne. Čiže takéto niečo tá e, civilizácia E, nadobudne a podľa toho ju možno rozlíšiť od e, iných e, civilizácií. To neznamená, že keď máte určený, alebo sa vám vytvoril nejaký civilizačný kód, že v rámci civilizačného vývoja sa spoločnosť nemení. No my sme, začnem teda starovekým Gréckom, ale to naozaj len bleskovo. No bolo tam otroctvo. Bolo to, bolo, e, e to, e, e, mnoho, e, mnoho božstva, môžem, jak sa to volá, po, e, politeizmus. Polite, politeizmus. Ale e, keď si uvidomíme, že aj my teraz, keď čítame tie grécké báje, tak sú nám blízke. Preto, lebo e, to bola svojím spôsobom stále naša kultúra. A bola to otrokárska kultúra. Ale zároveň boli tam e, demokracie, boli tam e, normálne kráľovstva, boli tam tyranie, všetko možné. Čiže v rámci jedného civilizačného okruhu, okruhu tak e, bol, bola strašná rozmanitosť. A týmto činom tá civilizácia takto e, postupovala stále ďalej dopredu, kým e, sa e, e, začiatkom prvého tisícročia e, nášho letopočtu nezjavilo kresťanstvo a to potom pohltilo e, celý európsky civilizačný okruh, dokonca nielen civilizačný, ale aj afroazijský, sever Afriky a podobne. No a e, vznikla to prvá v podstate taká univerzálna civilizácia, na svete, ktorá je založená na určitých e, hodnotách, tradíciách a tak ďalej a tak ďalej. Lenže stalo sa to, že jeden kupec e, z Meky, myslím, to volal sa Mohamed, tak e, jak si vytvoril islam, ten obsadil celú Afriku, Severnú Afriku, a pustil sa do Ázie. Malú Áziu ešte neobsadil ako Byzantskú ríšu, ale ten zvyšok kresťanský, najvyspelejší, tak zhrtol ako jednu e, malinu, kruto ju e, islamizoval a arabizoval. To je podstatné. Arabizoval. Nie len náboženský, ale aj, aj genetický. Proste výmena obyvateľstva. Prvá veľká. No a úspešne to dokončili Turci v roku 1453 dobytím Konštantínopolu a vtedy vzniká civilizácia bieleho muža kresťanská. Výlučne. Lebo <laughs> jednoducho všetko ostatné, čo e, e, kresťanské, čo bolo, a to najvyspelenšie, nám vzal islám. Čiže my sme sa tu e, museli v tom od toho stredoveku nekultúrneho, e, jak si prepracovať e, na takú úroveň civilizačnú, ktorá e, je v podstate vzorom a základom pre súčasnú existenciu sveta. To znamená, že naši predchuja, no v 19. storočí najmä, tak si oprávnili oprávnenie mysleli na Briti, najmä Angličania, že E, niesť bremeno bielého muža. No situácia sa samozrejme pozmenila, to sa dostaneme. Teraz už máme víno bieleho muža. A to je zase e, už zneužívané ideologicky za to, že sme niekedy boli takí dobrí a nevedia to, nevedia to vedecky vysvetliť, ako je to možné, že táto civilizácia e, sa stala taká, takou dominantnou e, vo svete. Preto E, e, rozprávajú o rasizme, v rodinom dokonca. To znamená, e, biela rasizmus je pre bielu rasu v rodiny. To znamená, že e, my, čo sme nikdy nemali otrhovaní, sme e, Černocha alebo takýchto nevideli, akurát tak e, e Turka, ktorý nás na, na, napichoval na kopie maximálne, tak e, to bol celý nás kon, e, kontakt tak aj my sme rasisti. Čiže uh, uh, treba toto pozerať uh, na celú túto problematiku uh, z pohľadu takého by som interdisciplinárneho sa to hovorí. No musíte poznať kus dejiny, uh, musíte uh, troška biológie, troška toho, trocha, trocha toho, toho. Ale nie byť uh, totálne len lajkom, že som niekde o tom počul, ale uh, vedieť že no tak takto to naozaj v skutočnosti je, ale nechcete odo mňa nejaké super detálne, nie som archeológ, nie som astronom, ale vedieť, že nenechať sa uh, eh, ochlamať. No a vtedy týmto kvázi vedeckým uh, mudrcom ideologickým eh, dojdú argumenty a potom už začnú byť veľmi tvrdo, veľmi tvrdo agresívni tomu sa ešte dos, do, dostanem, e, ako, to, ako to celé vzniklo, ale e, podstatná vec je e, to, že súčasnosť začína pripomínať e, tu, e, tie e, vajmajské časy, prvé, tá republika v Nemecku, Weimarska po prvej svetovej vojne, že totálny chaos. Nemci, no, vydrheli vyvrhli z eh, vtedajšieho eh, sveta. Eh, každú chvíľu nová vláda, ideológia, tam, tam vyčíňali komunisti, tam vyčíňali nejakí reakcionári a tak ďalej. Mimochodom, teraz ma napadlo, konzervatívci a reakcionári, nie je to, to isté ani podobné. To sa, to sa mož, o to môžeme ešte porozprávať. Čiže oni v podstate <coughs> to medziobdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou, tak e, <laughs> začali prevážovať diktatúry tu nám e, v, e, v Európe, bohužiaľ. E, skončilo to e, e, druhou svetovou vojnou, ale potom na, smerom na západ vznikli naozaj normálne parlamentné e, demokracie, ktoré môžem, aby som to e, porovnal tak v tej náväznosti, Eh, eh, jednotlivé strany, okrem tých ideologických stran, ako boli komunisti, tak eh, boli v podstate, boli v podstate také niečo ako príslušníci cechov. Čiže tí cech, príslušníci cechov si konkurovali ako v tom, že kto je lepší, ja som vyšný, lebo som príslušníkov maliarského cechu a tak ďalej, ale nešli si po krku. Jedno, jedno, jednoducho E, e, ukazovali jeden pred druhým, že a, aký sme my bohatší, aký sme my šikovnejší, múdrejší a, a e, podobne. V žiadnom prípade sa netlkli po hlavách a takéto niečo sa pretavilo do tých normálnych demokratických procesov. Koniec 19. začiatok 20. storočia, no po prvej svetovej vojne sa to celé zrútilo a E, Obnú, začalo sa to obnovať po druhej svetovej vojne, len mm, bohužiaľ ja si ostal nám tu ten relikt v, v, v podobe e, sovietského e, zväzu. No dobre, ja by som do toho ti vstúpil, aby sme nema, nemali takú dlhú prednášku, budeš mať čas potom v druhej dobre. časti, lebo e, ja budem žiaľ Bohu e, musieť e, odísť, budem mať nejaké povinnosti. E, ale ty si spomínal eh, chaos a tam treba asi urobiť jednu zásadnú eh, technickú poznámku a to je, že, teda faktickú pardon, poznámku a to, že chaos reprezentuje predovšetkým anarchistov, anarchiu a tam je samozrejme zasa e, ľavica. Konzervatívci, e, to je stabilita, udržiavanie status quo, zlepšovanie súčasného stavu. Ľavica to sú tzv. reformy, revolúcie, anarchia. Dnes možno môžeme povedať až takmer e, vojna, to už dávno nie je ten e, dávny stav, kedy lavica bola spojená s mierovými procesmi, veď to vidíme vo svete, ale e, Palo Fedek spomínal aj kultúrny kód, ten európsky, povedzme, náš civilizačný. A e, asi, by, asi by ho bolo dobre zúžiť na jedno kľúčové slovo a to je sloboda že e, európsku civilizáciu e, reprezentuje asi alebo charakterizuje najviac kľúčové slovo sloboda. Čiže ja neviem, teraz máme slobodu slova, sloboda prejavu, sloboda pohybu, sloboda, sloboda viery, sloboda e, názoru. Jednoducho rešpektovanie e, človeka e, aj v jeho e, osobnej integrite a zároveň ale aj nejaká kolektívna E, sloboda, ktorá sa e, môže nazývať e, suverenita alebo zvrchovanosť národa alebo, alebo štátu. No a tu je zaujímavé v tom, to, čo som hovoril o tom prvom prípade na tej americkej univerzite, že Jonathan Terley, ktorý je mimochodom profesor práva verejného záujmu na univerzite Georgia Washingtona a okrem iného autor bestselleru, odporúčam prečítať si, nevyhnutné právo sloboda prejavu v dobe zúrivosti. On totiž pomenoval, myslím, že trefne súčasný stav ako dobu zúrivosti. Práve z dôvodu e, posadnutosti tými ideológiami, tak e, on, on e, kriticky hovorí, že na mnohých tých univerzitách sa zrazu opäť dostala do módy obhajoba slobody prejavu. Lenže členovia tej istej fakulty sú zrazu zhrození e, z ohrozenia slobody prejavu, ale až potom, čo roky úplne mlčali, keďže konzervatívni členovia fakulty, keď, keď konzervatívni členovia fakulty boli dokonca vyhadzovaní z katedier a konzervatívni rečníci boli jednoducho rušení, umlčiavaní, e, indoktrinovaní. Môžeme ísť aj na Slovensko, veď máme tu E, v Bratislave Univerzitu Komerského Alma Mater. Máme tam e, katedru, pôvodne sa volala katedra slovenskej histórie, dnes už sa volá len katedra histórie. Neviem prečo, ako keby Slováci nemali svoju históriu. Pritom sú tam samozrejme aj svetové dejiny. A toto bola špeciálna katedra slovenskej histórie. A kvôli tomu, že e, pán profesor, vedúci katedry, nebol podľa niektorých aktivistov, a teraz presne citujem ich eh, výhrady, eh, genderovo-rodovo vyvážený, tak ho jednoducho vedenie fakulty na eh, sťažnosti, podnety práve tejto úzkej skupinky vychádzajúce z ideológie gender LGBTI odvolalo. Jednoducho mu zobrali vedenie, vedenie katedry. Takže e, takéto prejavy máme aj e, na Slovensku. E, a paradoxne tí istí, ktoré majú, tí istí, ktorí majú plné ústa e, rôznych tých e, ľudskoprávnej agendy, e, slobôd, ale robia práve potláčanie slobôd. Prenasledujú ľudí, pretože e, prenasledujú všetkých, ktorí nie sú s nimi. To je to známe heslo E, kto nie je s nami, je proti nám. Malá poznámočka. Oni už si nárokujú práva na privilégia, špeciálne zaobchádzanie a ochranu. Že, e, a to im môžu e, zabezpečiť len ľudské práva a len v rámci agendy ľudských práv menšín. Nikdy inakšie sa to e, k, tomu, k tomuto e, plnému válovu sa jedným spôsobom nedostanú. Čiže tam máme opäť, e, aby sme to upresnili, ideológiu multikulturalizmu. E, z toho potom je samozrejme ten e, hrot predpojatosti alebo podmieneného údajného rasizmu, bielej civilizácie a tak ďalej. Ale máme tu aj zaujímavých autorov, napríklad známy mediálny moderátor v Amerike Jonathan Schroyer, Eh, tak eh, ten mimochodom pôsobil, uh, niekedy mal vlastnú reláciu aj na známej webovej stránke Infovoz, čiže Infovojna, uh, tak on dnes hovorí, že vlastne s týmito liberálmi, progresívcami, ktorých sme sa tu snažili nejako vykresliť, teda že odmietajú ísť do diskusie, presadzujú len vlastný názor, kto je s nami, je proti nám a tak ho musíme hejtovať, nálepkovať, Eh, musíme ho proste pozbaviť profesúry a, a tak ďalej a tak ďalej, tak on hovorí, že vlastne eh, netreba sa s, s touto extrémnou ľavicou nejak zapodievať a že konzervatívci ako keby sa prestali, prestali vyvíjať a že zbytočne strácajú eh, čas rozhovormi s liberálmi, ktorí podľa neho nemá žiadny politický, politický vplyv. Z časti má asi pravdu, pretože E, my tu často zdôrazňujeme tú tézu e, Guillaume Foyeho, ktorý, ho, ktorý hovorí, že e, kto má ideologická, ideologická prevaha. prevaha je viac ako parlamentná väčšina. Čiže v podstate naznačuje, myslím, ak, ho, ak som ho správne pochopil, po prečítaní toho jeho príspevku, že Schroer vlastne E, tlačí na konzervatívnu scénu, aby konečne aj ona prevzala tú uh, ideologickú prevahu, aj keď to je ťažko povedať, lebo napríklad vlastenectvo, rodolúbstvo, národovectvo, alebo ja neviem, ten klasický kresťanský konzervatívizmus, to, to predsa nie je ideológia, to nie je umelo vytvorený koncept uh, prispôsobenia sa nejaké realite alebo nejaký vod, vod uh, Eh, ebautizmus eh, liberálov alebo BLM, e prečo musíme rušiť kultúru, ja neviem, pôvodnej európskej civilizácie a prečo ju musíme údajne nahradiť alebo obohatiť eh, inými a tak ďalej. To sú ten prírodzený vývoj, ktorý sa jednoducho vyvíjal. Tam boli nezávislí filozofi, boli tam rôzni svedci, boli tam autory, napríklad taký, aj taký Dostojevský, ktorý medzi Prvý mi poukázal práve na ten na spôsob zmyšľania liberálov a odôvodňovanie si e, ideologickej e, prevahy, keď, keď sa opýtal e, v knižke e, Zločin a trest, e, slovami teda študenta Raskolníkova, že ak nie je Boh, tak je predsa všetko dovolené, nie? Čiže musíme len spochybniť Boha. Nestačí spochybniť e, samozrejme e, európsku civilizáciu kresťanstva. Spochybníme rovno Boha a tým pádom je všetko dovolené. Tým pádom e, anarchia, všetky tie zločiny ideologické, ktoré tu dnes sú a tie metódy nekalé a nedemokratické, ktoré vlastne rušia demokraciu vole ľudu, tak E, práve týmto spôsobom chcú e, liberáli a progresívci legitimizovať. A teda aj ten Šrojer, aj my tu hovoríme, tak poďme teda, e, neže polemizovať, poďme už konkrétne bojovať s týmto skrytým nepriateľom, pretože on, keď dosiahne tú ideologickú prevahu, tak jednoducho nastoli tvrdú totalitu. To je ako historická skúsenosť, ale Paolo chcel niečo doplniť. No, e, predovšetkým že e, výhoda teda nás. Vieme o tom, že oni fungujú takto už 100 e, rokov, 100 rokov vyvíjajú tie svoje teórie a e, tak, teda konzervatívci, ako si ich nazval, tak nemali by toľko polemizovať. No lenže oni získali to svoje postavenie tým, že e, nerobili nič inšie, len mlátili hubou s prepáčením obsadili kultúrnu sféru. Behali eh, po, revolu, eh, po námestiach, eh, tí aktivisti a tak ďalej ovládli akademické obdobie a akademické prostredie a tak, a tak ďalej. Čiže tým, že keď sa my budeme tváriť, že my vieme, že vieme o nič všetko, tak to ešte neznamená absolútne nič. Že pokiaľ im jednoducho e, e, nie sme schopní za každým dať výprask. Poviem to tak, ktorý bojník so zločinou. No, e, rôzne formy. Že, ozri, prepač, bol, e, obvinili, obvinili šíriteľov, nositeľov nacistickej ideológie. Boli to zločiny. E, v našom e, zákonodárstve máme e, zákon 195 z roku 1990 6, ktorý jasne hovorí, že aj komunistická ideológia e, bola zločinecká. Takže e, keď tu máme porovnanie, e, my musíme najskôr si, myslím, konzervatívci dokázať obviniť zo šírenia ideologických zločinov na základe aj historickej skúsenosti, ale no, aj faktov. To je to. A pretože tu, na, ako hovoria aj ostatní, ako zbytočne ty budeš obhajovať. My sme totiž medzi dvomi minskými klameňmi. Eh, sme zastanci eh, absolútnej slobody slova. To, čo sa dnes deje a to, čo práve tí, ktorí majú najviac slobody slova v ústach, napríklad v Európskej komisii, ak dovolíš, ja hneď poviem ďalší príklad, eh, tak práve tí presadzujú obmedzovanie slobody slova, napríklad cenzenzu. Ak dovolíš a dovolíte, tak konkrétny príklad, ktorý sa rozlúckne už presne o mesiac, niekedy 25. novembra. Európska komisia hodila do plácu po chat control, kontroverznom opatrení na e, odpočúvanie, sledovanie e, e akékoľvek komunikácie e, na sociálnych komunikačných platformách, ako je napríklad Telegram, Signál, WhatsApp a podobne, tak prišla s ďalšou iniciatívou a opäť v mene ochrany detí. Hej. Tam ten prvý prípad, chat control, čiže cenzúra, dohľad, Eh, bol z dôvodu, že eh, sem tam sa vyskytne nejaký pedofil, ktorý môže zneužiť eh, komunikačnú platformu. No dobre, a keď sem tam niekto zrazí autom, tak budeme, zakažeme všetky auta, alebo budeme preventívne kontrolovať všetky auta. No ale teraz prišla s ďalšou očistnou politikou, dokonca aj s takým sloganom, že sociálne siete je treba očistiť od, vraj od politiky, a treba chrániť deti. Čiže otvorilo sa Overtonovo okno alebo postupné varenie žiab s tým, že tu prišla nejaká iniciatíva, keď e, začneme pátrať, tak zistíme, že sú tu opäť e, angažované mimovládky, ktoré mimochodom samotná Európska komisia platí a v tomto rozpočte, ktorý budú schváľovať, im vyčlenuje v rámci projektu Agora viac ako 6 miliárd na, na, na vlastne propagáciu, šírenie propagandy. propagandy. A oni chcú chrániť deti tak, že e, do 13 rokov budú e, mať deti do 13 rokov zakázaný prístup na tieto komunikačné platformy. E, to znamená populárny TikTok alebo Instagram a, a do 16 rokov len s povolením rodiča. A keď sa opýta posluchač, ako to chcú dosiahnuť, no jednoducho, toto je len uh, zástupný manéver, taká, taká proxy vojna proti uh, slobode slova s hlavným cieľom všetko kontrolovať, no jednoducho cez uh, e, tzv. digitálnu peňaženku alebo univerzálnu digitálnu identitu. To znamená, že kdokoľvek uh, v podstate bude, bude vstupovať, tak uh, bude musieť overiť E, svoju identitu v rámci veku. To znamená, že bude musieť nahrať mimochodom e, e, na software, ktorý, <laughs> ktorý zadala Európska komisia. Na ten software, ktorý ona bude dozorovať svoju identifikačnú kartu. Čiže u nás je to občanský preukaz. A oni sa tvária, že to všetko bude zabezpečené, že nič sa nebude diať a keď, nemáte, keď teda máte viac ako 16 rokov, tak vás pustíme teda e, četovať, alebo komunikovať, alebo prehliadať si e, nejaké sociálne siete. Ale čo je tým dôsledkom? No miliardy ľudí, alebo v prípade Európskej únie to bude pol miliardy ľudí, ktorí budú musieť, pokiaľ budú chcieť e, byť účastníkmi týchto slobodných platformiem, čo im zjavne prekáža v Bruseli, budú sa musieť niekde identifikovať, zverejniť a oni to budú mať pod kontrolou. Veď to ako keby bývalý ústredný výbor e, komunistickej strany Sovjetského zväzu e, povedal, že my tu máme nejaký zoznam a nebojte sa, e, vy keď budete v tom zozname, to, my to utajíme, nebojte sa, to, to, to nikto sa nebo, o tom nedozvie. No, no dovolte mi zasmiať sa. Čiže tu je snaha o totálnu kontrolu a bohužiaľ ja som za to, aby samozrejme Predovšetkým ale rodičia nesli zodpovednosť za svoje deti. Tu mi prekáža ako človekovi slobodného myslenia e, to, že inštitúcie, dokonca nadnárodné, vstupujú e, do vysostných práv rodiča ktorý chce a má záujem, tak samozrejme to môže už dneska urobiť. Že, že, že, to, že, to, že to svojmu dieťaťu zabraní, pokiaľ cíti, že tam je e, nejaký problém, alebo to dieťa má. Ale prečo by mal štát, alebo dokonca medzinárodná inštitúcia nahrádzať suverenitu rodiča? No, ono... to si ne, prepáč, ale to si nedovolili ani komunisti pre Boha. Tak e, doba je iná. No počkaj, doba je akože vyspelejšia. No, to, to, to je... Prepač, ja budem s tebou polemizovať, hoci si to ty teda, no, si ťa no, vážim, ale, to, to, ale toto nepríjmem. Ako, to, hej, to, to, tento pre, to, argument nepríjmem. To, Jednoducho, nikto nesmie vstupovať do mojich práv ako občana, no, do mojich práv ako rodiča, do mojich práv ako Slováka. To vieš... E, a štátu, e, môjho V rámci štátu. vývoja spoločnosti existoval nielen pokrok, nielen ako pokrok alebo vývoj dopredu, ale aj e, regres. No, regres. To znamená, že e, máme e, jak si ako aj reakčný pokrok, alebo reakčný prog progres. Ale ty už si moc intelektu. Ja sa obávam, že málo, málo poslucháčov bude tomu rozumieť. tak ale, radšej konkrétne. Tak konkrétne to, to práve to poviem, že, že je, znie to tak imbecilne, až to znie krásne. Reakčný pokrok. <laughs> Lebo e, keď označíš... Takže počkaj, zbúrame všetko, a potom postavíme nové. To je reakčný pokrok. Hej? Nie, urobíme... reakčný pokrok je to, keď, sa, keď sa niektorá ideológia prehlási, že ja som najsvetovejšia na svete a tým dočítam to hásne. To je reakčný pokrok, lebo ne, zlikviduje e, svoju e, konkurenciu. To znamená, a zase reakcionári, a tí existujú e, ešte predtým, ako e, boli e, tie ideológie ako komunisti, tak čo už v 17. 16. storočí, tak eh, všelijakí eh, tí eh, naozaj niektorí kniazy a šrachtici a tí vyslovene, že no toto nie, musíme sa navrátiť ku koreňom, chodiť pomaličky po jan, korienky žuť a správať sa ako tí prví svetci. Chápeš úplne do... Do druhej extrému. Ale opačný extrém, ale... Máme sa niekde, kde sme v strede. A teraz, teraz keď sme, tak my musíme e, sa snažiť o to, aby sme posunovali spoločnosť dopredu, aby mali hovorím, cieľ. Keď nemáš cieľ, nemôžeš mať ani pokrok, nemôžeš mať nič. Jednoducho zhnieš. Ale vieš, zhnieš. je podľa mňa jedno, jedno klasické placebo, Eh, pretože máme tu napríklad umelú inteligenciu, ako je možné, že tvorca, ktorý už tvoril, varoval pred svojim vlastným dieťaťom, že nás môže zničiť. Takže to je aký pokrok? Eh. Pokrok je, pokrok je placebo, pokrok je predstava e, nejakého idealizmu, e, po ktorom nasleduje väčšinou sklamanie. A s tým pracuje práve aj lávica a progresivizmus. No, No dobre, páni, e, teraz vám e, do toho vstúpim a poviem jednu veľmi dôležitú vec. E, pred rokom 1990 tak vyhlásila britská premiérka, ktorá bola niekoľkokrát premiérkou Veľkej Británie. There is not alternative. Tu neexistuje žiadna iná alternatíva ako liberálny kapitalizmus. A teraz buďte múdri. <laughs> No, e, ja, to, čo si Ja si môžem myslieť, čo chcem. To znamená, <laughs> nie, je, nie je isté, že je to, je to e, pravda. To znamená, že v danom momente sa to riešenie zdá najlepšie a neexistuje alternatíva a e, nakoniec sa ukázalo, že ten krok Margaret Thatcherovej ísť tou cestou E, ktorú ona vybrala, že absolútny liberalizmus viedol práve k degenerácii a degradácii britskej spoločnosti ako takej. Že za to, že e, je e, tam teraz ten Keir Starmer a tí blácni s celým tým multikulturalizmus, tak to v podstate vďačia ma, na, paradoxne konzervatívke Margaret Thatcherovej, ktorá jednoducho nechala padnúť na hubu priemyselné odvetvia, klasickú <laughs> robotníckú triedu a e, išla na e, ten otvorený kapitalizmus, e, obslužný servi, ser, servisný, e, samozrejme, a dobre, poďte e, e, pracovné sily z dovozu, čiže ekonomické potreby e, pravičiarov, to je akože predstavovala, a ideologické dôvody ľavičiarov, e, aby eh, sa hrnuli eh, eh, cudzinci zo zahraničia do Británie, tak boli rovnaké. No a týmto činom tá Británia teraz nemá pomaly ani priemysel a má e, problémy e, e, jak si so, so svojou existenciou, či vlastne to je ešte Británia, ale, alebo pomaličky britský kalifát. No dobre, spýtam sa vás na druhú dôležitú vec. No, ďalším premiérom po eh, Margarite Tečerovej eh, tak eh, bol ďalší taký veľmi známy politik Tony Blair. On bol prakticky za Labour Party, čiže Labore sa to píše ako strana pracujúcich. A nakoniec, keď si zoberieme nástupcu Ronalda Reagana, tak tým bol George Bush a títo dvaja sa dali e, prieniť Irak e, s tým, že e, treba zlikvidovať Husajna a hotovo. Lenže toto boli obyčajní kolonisti 20. 1. storočia, ktorí sa zamerali na to, alebo dokonca konca 20. storočia, aby pre svoje koloniálne impéria zabezpečili ďalšie zdroje, veď Američania stadial ukradli obrovské množstvo historických artefaktov a takisto tony zlata. Čiže ak sa zameriame na liberálny kapitalizmus ako na nástroj toho, že v podstate o čom je vlastne aj dnes vojna na Ukrajine, alebo za posledného 3,5 roka o tom, aby tam americký BlackRock mohol eh, na základe nejakej eh, zmluvy, ktorú dovidie, po dovidieraní Zelenského, ktorý de facto ani prezidentom nie je, lebo jemu mandát eh, zanikol 20. mája 2024, tak aby mali neobmedzené zdroje na prundrovanie Ukrajiny. A teraz Európska únia je niekde v úzadí, a e, snaží sa to, čo im uchmatli Američania tak nejakým brutálnym zbrojením 800 miliardami dohnať, to sme kde vlastne. A toto má byť e, tá e, liberálna demokracia, kde nie je alternatívy, ako povedala Margarita Čerová. Páni, pokračujte. No, e, Margaret Tečerová zrejme e, sa milila, čo teda aj Palo Fendek, myslím, veľmi exaktne e, preukázal. A Áno, ja poviem e, antitézu, že vždy je alternatíva. E, vždy existuje aj pri liečebných procesoch. Keby to nebolo, tak kvanta ľudí zomierajú. Vždy je alternatíva aj k, ja neviem, k nejakým technológiám, k rozhodnutiam. Vždy je alternatíva napríklad k vojne ktorú si teda teraz e, ty, ty spomenul ako vyvolanú. Ale e, vráťme sa k tým ideologickým e, konceptom. Jeden z nich je práve zelená politika založená na klimatofóbii, teda z ohrozenia vlastne planéty človekom. A tam je práve to, že neexistuje, že neexistuje alebo klimatoalarmizmus, že, že ne, neexistuje že neexistuje nejaká alternatíva. Dnes Európska komisia tvrdí a presadzuje, že firmy musia byť direktívne už len zelené. Máme tam, nejaký, máme tam nejaký dátum, ktorý si stanovili a to je tiež dôsledok istej ideológie, ktorý podobne ako tá Tečerová e, ničí vlastne e, Európu ako takú, E, nielen v tej hospodárskej oblasti. To je to, tá rusofóbia zasa, ktorá je prepojená na vojnu, ako si ty naznačil, zasa, e, zasa, zasa smeruje vlastne e, e k, e, k, tomu, k, tomu, k tomu istému a nadvezuje napríklad ďalšia floskula, že udržateľná doprava a, a, a, a, a podobne. A potom e, sa to dotkne občanov tým, že Budeme tu mať e, na stole e, práve od roku 27 e, nariadenie, ktoré má v skratku ETS 2. A to je vlastne, že nielen štáty, alebo najskôr to boli firmy, ktoré si museli kupovať povolenky emisné. Teraz to, sú to štáty a teraz to budú obyčajní radoví občania. máš plynový kotol? no tak zaplatíš tzv. emisnú povolenku Európskej komisii, aby ona mohla potom ďalej tie peňažky malievať na svoje ideologické projekty. No a v prípade takého priemerného občana niekde tam v strednom a severnom Slovensku, ktorý možno, že kúri ešte aj drevom, no tak ono to môže byť, <laughs> to, to, to sú stovky a tisícky eur. Neviem, kde na to ľudia zoberú. Čiže toto už budú priame dopady, ktoré pocitíme e, v peňaženke. E, takisto to schválenie urýchlené, e, že od 1. januára 26, to je okolko, 2,5 mesiaca, o 2 mesiace necelé, e, proste stop ruskému plynu a ruskej rope. Opäť, kde na to Slovensko príde? Aby, keďže sme tu mali vybudovanú infraštruktúru, aj technológie v Slovnavte a tak ďalej, aby sme z dôvodu nejakej Niečo už môžeme povedať ideológie rusofóbnej, čiže e, predovšetkým anglosaského konceptu e, trvalo udržateľnej dominancie nad svetom a na svete, kde teda tie rusy e, a dnes už aj Čína e, sú vážni konkurenti, no tak si vymyslia nejaké e, ideologické floskuly, ktoré sa potom pretavia do konkrétnej politiky, najdu sa nájde sa nejaká koalícia ochotných, vojnových štváčov, ktorí to proste zrealizujú a ľudia budú zasa trpieť. A budú trpieť už len nielen ekonomicky, ale aj teda e, tým najdrahším, čo máme a to je, to je vlastne náš život. Hej. No dobre, Elo, spýtam sa ťa ešte na jednu veľmi dôležitú vec. ty si otvoril veľmi dôležitú tému, ktorú rozoberieme v druhej časti relácie s pánom Fendekom. Ale kým si ešte tu, tak pokús sa zodpovedať. V podstate jedná sa o takú vec, že z Európskej únie na základe e, článku 50 Lisabonskej zmluvy tak ako odišli Briti, tak môžu odísť aj, môže odísť aj Slovenská republika. A e, lenže ten výstupový e, proces je stanovený na dva roky, ale Britom e, vzhľadom k tomu, že nevedeli sa dohodnúť s Európskou komisiou a s tými vyjednávačmi, tak to trvalo tri roky. A my teraz na základe toho, keby sa aj spustilo teraz referendum za ukončenie členstva v Európskej únie, je to právne priechodné. Máme článok 93 odsek 1, ktorý to umožňuje, ale keď sa postaví aj na myhalnice, tak tomuto zabrániť nemôže, lenže vidíme, aká bude tá protiváha v tých médiách, že aj keď nás ide Európska e, únia zničiť, tým myslím ako Európsku komisiu, e, z, z, úplne e, zlikvidovať po stránke finančnej, urobi z nás nejakých nevoľníkov pomaly, ktorí budú aj pomaly za vzduch platiť, ktorí dýchajú. Za vodu už platíme dokonca Veoli a neviem akým ďalším privatizerom, Tak v podstate my sme v podstate v nejakej eh, pasci, do ktorej sme sa jedným sfalšovaným referendum v máji 2003 eh, eh, dostali. Čiže prečo sme my ešte v tej Európskej únii, keď to ide, ako hovorí Fico, do psej matere? No pretože tu bol vytvorený e, systém e, závislosti cez e, dlhový systém. To znamená, vidíme, že dnes konsolidácia, asi kľúčové slovo roka, ktoré hýbe e, verejnosťou, médiami, verejným diskurzom a politikou, e, je vlastne len následok tohto stavu. Že tí, ktorí sledovali tento cieľ e, oslabiť e, vplyv národných štátov, vytvoriť možno nejaký e, superštát alebo federáciu, tak e, prirodzene e, najsilnejším argumentom, ktorý tu platí od jak živa, od e, nejakých Chamurapiho zákonníka, tak je, že dlh je treba splatiť. A tu sa vytvoril jednoducho systém. Teraz nemáme čas, aby sme e, rozoberali, ako to rafinovanie vlastne dosiahli, že nielen občania e, celý život budú splácať vlastne nejakú hypotéku, ale štáty dnes konsolidujeme už len na to, aby sme mohli tzv. obsluhovať dlh. Čo znamená táto formulka? Obsluhovať dlh. No jednoducho, že môžem ti požičať na to, aby si mi vôbec vedel splatiť úroky. Nie, nie, nie, nie, nie istinu. No veď, eh, dobre, Elo, ale ak sú to fiat money vytvorené z ničoho, tak eh, v podstate e, nič, ktoré vyrobili oni v banke, v nejakých počítačoch, e, tak e, to ti oni predávajú dôveru, že ty im splatíš úroky. Čiže ono je to úplne logické. No áno, ale je tam všeobecný súhlas. To či, to, či tie peniaze existujú alebo nie, to, či e, tlačia ich na tlačiarenských strojoch, veď to priznali, 60 miliard hneď v tom v prvom počiatočnom e, roku po covide e, e, jednoducho natlačili a povedali otvorene, však splatí to inflácia. My teraz splácame to covidové šialenstvo, ktoré malo vlastne tie požičky, tých 60 miliard, malo ísť na nejaký rozvoj, na nejaký reštart, ale vidíme, že oni sa už prejedli a o chvíľku, myslím, že v roku 35 alebo 6, ešte len toto nám nabehne na splácanie. Čiže oni už vedia, že opäť sa dostaneme do tej dlhovej slučky. Takže ja to neobhajujem, ja len vysvetľujem objektívne, že E, ty keď si jednoducho dlžník voči banke, ty darmo môžeš argumentovať, že kde sú tvoje peniaze, oni, oni ich tam majú zaznamenané, jednoducho ty si reálne si niečo požičal a či to boli reálne peniaze, neboli kryté, to nikoho nezaujíma, musíš to splatiť, keď nie ide exekúcia a tak ďalej a tak ďalej. No dobre, Elo, e, lenže pred 2600 e, rokmi tento problém vyriešil v Grécku Solon, tzv. čarovným slovičkom samchteja. Čiže Seims je e, triasť, Sachteja je e, striasa dlhov. E, čiže on zaviedol reformu takú, že ešte aj vlastných greckých predaných otrokov, ktorí sa zadlžili, tak obce museli vykúpiť a v podstate všetky dlhy boli zmazané. A urobila sa hrubá červená čiara a odvtedy sa išlo po novom. Hm. Prečo by sme to nemohli urobiť Zase. takisto? Moja reč, áno, treba urobiť uh, uh, anulovanie všetkých dlhov. A potom my sme videli, kto by najviac plakal, tak to bol najväčší uh, špekulant. Hej? Pretože už dnes je dokázané, že v obehu vo svete je, myslím, že tri alebo x krát viac Eh, eh, z obeživa ako keby, ako dokáže vytvoriť svetové HDP. Takže ako je to možné? Kde sa tie peniaze, kde sa tie peniaze eh, vlastne e, tvoria? No, no fiktívnym spôsobom samozrejme. Čiže toto je vlastne, <laughs> to by sme museli šliapnúť nakrk práve tým, ktorí sedia nad, poviem tak otvorene, výrobou peňazí, ktoré sú virtuálne alebo E, nie, nie sú nutne hmatateľné. A možno preto je ten dôvod, na ktorý teraz tlačí e, Európska e, komisia a to je tzv. digitálne euro. Samozrejme najskôr akože uľahčíme podnikateľom a tak ďalej, ale potom to prejde aj na občanov, už sa má zaviesť digitálna peňaženka, v rámci teda aj e, kontroly e, osobných údajov a tam bude e, vlastne konkrétne všetko a teda to bude úplne pod kontrolou a môžu ťa vypnúť. Takže áno, je to jedno z riešení, ktoré si ty povedal, navrhol, ja som s tým úplne stotožnený. Pozri sa, svojho času Poliaci dlhovali a, a stále dlhujú Američanom veľký balík peňazí, ale len z jediného dôvodu, že Poliaci boli ochotní e, zriadiť na svojom území e, radarové základne e, v rámci nejakého toho e, štítu protiraketovej obrany amerického, tak okamžite e, ako taký bonus dostali, odpíšeme vám 40 miliard dolárov. Čiže ono odpisovať sa dá, dá sa anulovať e, samozrejme. E, takže toto by bolo jedno z riešení, alebo potom to treba nechať vyhniť, to je zase ten Orbánov model, že jednoducho Európska únia sa rozpadne tak, ako sa rozpadol e, Sovietský zväz a následne sa rozpadol vlastne celý východný blok, alebo e, ako padla napríklad e, Rímska ríša. Niektoré teórie hovoria teda, že dobre, boli tam aj e, tie kultúrne vplyvy e, barbarov, ale e, bola tam aj otázka e, ekonomiky, kde jednoducho už... E, E, sa vedelo, že to e, bude musieť padnúť. Takže No, e, tam skôr Elo to bolo z toho dôvodu, že v rímskych légiách už slúžili v podstate len zahraniční žoldáci a zrejme tak to bude aj v Európskej únii, že tí atomoví fyzici, ktorí sa preplavili sem z Afriky, ktorí dokážu tak geniálne možno ovládnať e, Kalašnikov a nejaké RPG alebo čokoľvek iné, tak e, tí v podstate vytvoria tú armádu Európskej únie e, za tých 800 miliard a my im to zaplatíme. No Elo, ale toto bola asi moja posledná poznámka. E, ty si sa chcel rozlúčiť e, s poslucháčmi, tak môžeš mm. krátko reagovať. A e, bolo mi cťou, že si opäť bol hosťom a ja som vám aj v tej prvej časti podľa možnosti minimálne zasahoval do toho, aby si stihol povedať všetko. Nech sa páči, Jano. Záverečné tvoje Ďakujem slova. pekne. Myslím, že mm, nevyčerpali sme eh, celkovo túto tému, že ešte aj v tých ďalších reláciách eh, budeme rozoberať eh, ten problém tej základnej trojčenky, kde teda jeden prvok je navyše a to sú ideológie ako umelé koncepty ovládania spoločnosti, nútenia ľudí a, a spoločnosti štátov do často nielen kontroverzných, ale, ale aj seba zničujúcich opatrení a politik. A e, tu musí zohrať úlohu aj, e, aj občan. E, musíme byť rovnako, tak povediac, aktívni, e, nechcem použiť slovo angažovaný, ale pokiaľ ide o tú slobodu, ktorú, ktoré nám stále ubúda, toto je podstatné, že nám stále z tej slobody z nejakých vod, about dôvodov e, ubúda a my s tým súhlasíme tu musíme tlačiť aj na politikov, že jednoducho nie, toto nechceme, nemôžete byť chrumkaví, e, musíte povedať, e, že chránime hodnotu slobody, chránime hodnotu národnej suverenity, chránime hodnotu ústavnej identity a nebudete nám tu pretláčať vaše ideologické koncepty, ako napríklad, e, ja neviem, teraz sa vedie ten boj, on není skončený, tomu sa na budúce dostaneme možno, o presadzovanie e, manželstiev osôb e, rovnakého e, pohľavia opäť cez medzinárodné inštitúcie, e, kde je snaha obísť našu e, národnú suverénnu e, legislatívu, keďže rodinné právo nie je E, v kompetencii Európskej únie. Takže e, ja sa s poslucháčmi lúčim, žalbou ospravedlňujem sa, ale mám ešte e, ďalšie povinnosti, ale môj kolega Paolo Fendek určite v druhej časti nás zastúpi obidvoch, takže teším sa o mesiac opäť do počutia. Dobre, ďakujem veľmi pekne no. a my ďalej budeme pokračovať s Pavlom Fendekom. Skôr ako dám slovo pánovi Fendekovi, tak pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak máte dve možnosti. Buď ja a hlavne pán Fendek vám na ne zodpovedia, alebo zodpovedieme. <laughs> a podstate, pokiaľ bude tá otázka nejaká dlhšia, komplikovanejšia, tak môžete využiť eh, gmailovú adresu do štúdia Banská Bystrica Juch, eh, ktorá znie studio.bb.juch zavinač gmail.com Takže pripomeniem, že pokračujeme v druhej časti relácie vlastenecká identita v rámci vzdelávania pre dospelých. Témou relácie je štát, politika, ideológia. Samozrejme, dá sa to povedať aj v plurále, nielen v singuláre, čiže v jednotnom čísle, e, pretože štáty máme rôzne, politiky tiež máme rôzne a samozrejme ideológii, e, tak e, tým sme sa v tej prvej časti dosť eh, venovali. Takže, pán Fendek, odovzdávam vám slovo. Pokiaľ nám eh, niekto zavolá, tak eh, v tom prípade ja vám nechám dopovedať myšlienku alebo vetu, lebo poslucháč má prednosť. Takže nech sa páči, môžete nadviazať na pána Rafaja, po prípade na mňa. Mm, ďakujem. Takže ja by som si... E, počujeme sa? Áno, veľmi dobre. E, môžete pokračovať. Dobre, takže ja by som e, začal, tak dá sa povedať, zľahka e, s tým, čo e, pán Rafaj, respektíve Elo, e, zakončil ohľadne e, toho obchádzania e, v podstate národných zákonov, zákonov vyplývajúcich z našich národných ústav a to je e, právo teda e, súbaša osôb eh, rovnakého pohľavia. Nie len uh, uh, jaksi uh, <laughs> biologických uh, heterosexuálnych uh, pohlaví, manželstiev. No, v, uh, v tomto prípade uh, je uh, to, to typická ukážka toho, ako uh, právo, ľudské právo e, prebíja prirodzenosť e, ľudskej podstaty. Rozumiete? Prirodzenosť ľudskej spod podstaty, že e, jednoducho nejaká skupina ľudí si e, povedala, že na toto máme právo a vy tamtí musíte nám to právo uznať. A nie len, že uznať, ale aj podporiť a platiť. Rozumiete? Finančne. Čiže e, to nie je e, len, e, dá sa povedať, e, čisto morálno-etická záležitosť. To je aj záležitosť ekonomická a potom samozrejme politická. Čiže to je súbor, súbor e, e, činností, ktorými e, tá ideológia sa snaží rozbiť európsku kultúru a e, civilizáciu, myslím neomarsici <laughs> ako taký, že aby mohli nastoliť e, nový typ spoločnosti, socialistickú, diktatúru proletariátu, tak e, vymenili len proletariát a nastolili, e, chcú nás, e, nás, teda, e, e, e cez práva menším, sa nový proletariát obchľukov, chceli, na, chceli eh, diktatúru a vládu e, proletariátu. Pán Fendegáš, tak veľa sa toho nezmenilo. V podstate aj Ficová vláda je eh, diktatúra proletariátu, pretože keď si zoberieme hnojarka <laughs> podstate z humeného, Váľová mm, alebo e, z Majkovičova to bola Čašnička, Jano Richter v podstate e, bol Brusičon z Kalexu, Monika Beňová bola recepčná v Kolíbe, e, čiže žiadna nejaká intelektuálna elita. To je v podstate proletariat, ktorý si, keď mal politickú moc, tak porobil tituly, um, urobil vysoké školy eh, rôznymi spôsobmi, čiže eh, z tohoto dôvodu my v tej diktatúre proletariatu eh, pokračujeme. A akú napríklad kvalifikáciu na ministra školstva má Drucker, alebo akú kvalifikáciu na ministra povedzme sociálnych vecí má moderátor z Markízy Erik Tomáš. Čiže e, to sú v podstate diletanti, ktorí riadia tento štát. Diktatúru no, proletariátu aby, aby, máme si, ďalej. Nech sa páči. Aby sme si, ro, ro, aby sme si ro, roz, rozumeli. E, keď je, sa niekto e, narodí ako chlapec, tak bez operačného zás, aj s operačným zásahom je vždycky chlapec. Ale keď sa vzdeláva postupne, tak skončí základnú školu, strednú a tak ďalej. Čiže z človeka negramotného sa stane taký, ktorý e, je napríklad vynikajúci chirurg. Čiže e, či už bol niekto brusičom v minulosti alebo čo, tak e, či už takovým alebo makovým spôsobom na to budú určité e, vzdelanie, dostal od toho certifikát a týmto činom sa z neho stala stal príslušník elity nového proletariátu. Nový... No dobre, teraz vám znovu do toho skočím, lebo aktualita, ktorá sa momentálne e, rieši e, mimo éteru, tak je napríklad to, že v rámci konsolidácie tak Erik Gebels Tomáš tak e, ide vyhodiť jednu štvrtinu z úradničok, a paradoxne nie tie, ktoré prišli posledné, ale tie, ktoré tam robia 15, 20, 30 rokov a majú do penzie rok, 2, 3, tak tie dostali teraz výpovede. Viete si, a ešte najhoršie na tom je to, že väčšina z týchto úradničok, tak to sú členky Smeru a Hlasu. Viete si vy predstaviť, že čo títo diletanti vôbec robia v rámci tej konsolidácie? Viete sa vžiť do e, pozície alebo e, takmer neriešiteľnej situácie nezamestnateľnej úradničky napríklad z úradu práce alebo z tzv. nútených prác, ktoré nazývajú efemisticky aktivačné práce, Viete si vy predstaviť, že čo sa to tu vlastne deje eh, za tejto eh, Ficovej diktatúry proletariatu? Eh, to proste, akým spôsobom ľudia trpia, tak kto je troška empatický a niečo v živote prežil, tak si to vie aspoň čiastočne ako predstaviť, že to je ako veľmi obťažná situácia, ale v históriu ľudstva absolútne nie nová a E, v, e, v obdobiach dávnejších, tak neexistovali e, také niečo ako nejaký ten príspevky v nezamestnanosti a tak ďalej a tak ďalej. Proste určité sociálne krytie, ktoré teraz existuje, tak predtým nebolo. Ale aby sme, aby sme sa dostali v podstate veci, že politika sa nejakým spôsobom E, realizuje. E, Fico e, politiku realizuje spôsobom, ktorý sa, dá sa povedať, rozhodol, že takým spôsobom bude robiť a keďže nemôže to robiť sám ako jedna strana, vzhľadom na výsledky volieb, tak to musí robiť v súčinnosti s ostatnými stranami koalície. Ja osobne nemám predstavu, lebo rozumiete, toto sú čisto už výkonné záležitosti politiky, e, ktorá e, či už je, môžeme nazvať rodinkárstvo, alebo ja neviem, hoci čo iné, ale už to nemá e, dočinenia nič s ideológiou, s celkovým stavom e, spoločnosti. Preto som e, ja načal e, ten e, princíp, princíp e, manželstva pre všetkých. To znamená, že e, my tu máme zo zákona len dve pohľavia, zahraniční, tak tí, tí, tí, tak tí už niektorí majú registrované partnerstva a niektorí si, si sa už môžu zjať sobáše. Lenže, a teraz to chcem zdôrazniť, zdôrazniť že namiesto toho, aby sa žvanilo, doslova žvanilo o detailoch, že kto čo urobil, akým spôsobom, tak treba e, e, problém riešiť kardinálne, principiálne. To znamená, že povedať to a definovať takým spôsobom, aby tomu e, rozumel každý príčetný človek. Hovorím príčetný. Lebo aj hrubák e, e má rozum, aj e, teda rozmýšľa, ale ani hlupák ne, nemusí byť nepríčetný. Ja hovorím príčetný. To znamená, že každý, do ktorému do hlavy sa vtočie rozprávka o troch grošoch, tak ten musí chápať fungovanie tejto spoločnosti. To znamená, že máme e, len dve pohľavia, to sú mužské, ženské, to sú pohľavia orientácie sexuálne, tak to môžeme mať e, e, e, jak si homo, het, hetero, e, bi, No a ešte niečo. Myslím. No dobre, e, pán Fendek, e, trošku ste sa zamotali v tom. Skúsme to rozpliesť. Preca analógia ohľadom registrovaných partnerstiev, na ktoré podľa napríklad rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva alebo rozsudkov eh, z Rakúska susedného, tak ako náhle sa týmto ľuďom v podstate homosexuálnym párom prizná registrované partnerstvo, tak v tom momente majú právo na adopciu eh, detí. Čiže eh, tu existuje, neviem, či to nazveme varenie žaby, potváranie Overtonovho okna alebo krajanie salámy, je to úplne jedno. Vždy sa to na seba nabaluje. A teraz tá dôležitá druhá vec. Vy ste e, spomenuli ten príklad e, s, tým, s tou e, slovenskou ľudovou rozprávkou, ak je slovenská ľudova, o tom Kopáčovi, ktorý kopal pri ceste a okolo neho išiel ten kráľ a pýtal sa ho, že koľko za takú ťažkú prácu dostáva. On povedal e, tri groše. A e, on povedal, ale ve, to je strašne málo. A e, ten hovorí, no ja by som z troch grošov ešte veľmi dobre vyžil, ale ja jeden groš požičiavam synovi, ktorý sa o mňa postará, keď budem starý jeden groža vracam svojmu otcovi, ktorý ma vychoval, tak ako ja teraz vychovávam svojho syna a z jedného žijem, čiže on len tretinu. A teraz to najdôležitejšie. Neviem, asi ste v médiách postrehli. A Fico s Kaliňákov tak idú učiť Ukrajincov, to znamená tých banderovcov, ktorí nám okupujú podkarpackú Rus a Čopskú oblasť, dohromady 12 777 km, 680 km je Čopská oblasť, ktorá nikdy nepatrila do podkarpatskej Rusy, pretože až do roku 1948 do 31. decembra tak sme tu mali tzv. zemský, krajinský či spolkový systém, Čiže nemali sme nejaký unitárny štát, ten bol e, zo začiatku medzi rokmi 1918 e, až 1928. E, a teraz to najdôležitejšie. Čiže Fico s Kaliňákom a možno s Erikom Tomášom idú ich učiť, ako treba zaviesť druhý a tretí pilier na Ukrajine to sú sociálni demokrati alebo idioti, alebo sa úplne zbláznili, veď oni v podstate nadvezujú na ten skrachovaný pinočetovský systém z Čile, ktorý tu v roku 2004 zaviedol asociál par excellence, tomu sa už len smeráci vyrovnajú ľudový tkaník. Čiže e, keď e, si zoberieme, oni idú učiť Ukrajincov, ako si e, syn odloží z otcovho e, dôchodku, e, ktorý mu má dať pol groša a syna zadlží o pol groša, lebo to bude musieť za neho splatiť a on polovicu, to znamená, z jedného groša bude žiť a jeden si odloží do druhého piliera. Čiže toto je tá zvrhlosť, asociálnej demokracie tzv. slovenskej alebo tej strany hlas sociálna či asociálna demokracia. Teraz na toto reagujte. No tak zaprvé to najpodstatnejšie som e, nedokončil ja. E, to znamená, že e, v polovičke toho najlepšieho, tak som nemohol dokončiť základný princíp, že Ehm, čo je biológia, čo sú chuťky a čo je ehm, stav mysle. Rozumiete? To je to podstatné. Čiže ehm, biológiu zmeniť nemôžete. Chuťky zmeniť môžete. A čo sa týka stav mysle, no tak ten je strašne premenlivý a e, e, má neskutočné množstvo variácií. To sa má hovorí sa tomu rodová identita. Keď vám niekto povie, že máme 72 druhov pohlaví, tak trepe. To sú vôbec nie pohľavia, to sú rodové identity. To znamená, že vy sa môžete cítiť, e, ja neviem, e, hocičím, ale to je záležitosť psychického rázu. To znamená, že keď je niekto psychicky chorý, a myslí si, že je drevený koník alebo kojenec, alebo že keď má niekto 20 rokov a myslí si, že je storočný starec, alebo naopak, tak to sú e, e, chorobné stavy. To znamená, že keď e, je niekto z, e, z, z národných vlád, politikov, natoľko odvážny, že e, sa postaví proti tomu, že no my predsa e, psychicky narušených e, ľudí nebudeme podporovať, ani keď e, pochádzajú z najvyšších kruhov Európskej komisie a označení, že sú to duševne chorí ľudia, lebo to sú duševne chorí ľudia, preto máme tých 72 rodových identít, no tak e, potom už sa môže robiť niečo konkrétne. Ale e, e, keď si niekto povie, že no tak, či je to muž, či je to žena, všetci, všetci sa máme radi, čiže všetci môžeme uzatvárať manželstva. Nie. Manželstva sa majú uzatvárať z princípu len vtedy, keď e, dvaja rozdielní ľudia pohľaviami sa rozhodnú mať deti. No dobre, e, pán Fendek, len teraz e, si zoberme e, základnú historickú skúsenosť. Múdry človek sa učí na chybách iných. Obyčajný priemerný sa učí na vlastných chybách. Hlupák sa nenau, nepoučí ani na vlastných, ani na cudzích. A teraz poviem historický fakt. Zrejme si pamätáte možno, že z ak eh, z náboženstva alebo z nejakej eh, detskej besiedky alebo kde ste ako dieťa eh, kresťansky boli vychovávaní, ak vôbec, ale ak nie, tak to pripomeniem vám a takisto aj všetkým poslucháčom, ktorí nemajú nejakú kresťanskú výchovu. V Biblii sa píše, že niekedy v 19. storočí tak bol jeden človek, ktorý sa volal Lot. Prišiel e, do Sodomy a medzi tými Sodoman, Sodomanmi tam žil. Lenže tá Sodoma bola tak zvrhla, ako teraz Európska únia začína byť. E, dosiahli e, až dno alebo vrchol, to je jedno, aký limit si stanovíme. A keď prišli neviem, či to nazvať anieli, eh, boží poslovia, poslovia alebo mimozemšťania, tak tí nadržaní <laughs> Sodomania tak chceli znásilniť aj týchto a išli tomu Lotovi vylomiť dvere na dome. Také, takáto eh, zvrhlosť tam bola. A eh, nebyť toho, že mali v tom čase už tí mimozemšťania také zbranie, že ich dokázali tam zlikvidovať veľmi rýchlo, tak neostávalo nič iné, len vyhľadiť toto mesto a aj susedné Gomoru. Čiže ak sa my nedokážeme poučiť z toho, čo sa udialo pred 3800 rokmi, tak budeme musieť si e, túto životnú skúsenosť, ktorú prežili pred 3800 eh, alebo 3900 rokmi, znovu zopakovať. Takže eh, čo s tým? No, eh, to treba jednoznačne to tiež pomenovať. <laughs> Ja no niekedy sa priznám, že keď počúvam našich vládnych politikov, tak mi je to trošička do smiechu, lebo E, jedna, jeden moment je taký veľmi dôležitý, že e, keby e, to záležalo len na našich politikoch, tak sa na to s, s prepáčením vykašľú, lebo to je blbosť. Rozumiete? Lenže nám vládne Európska únia a e, musím konštatovať, že my nie sme Európska únia. My štáty. Nad nami len správcovia, nominálni správcovia E, štátov, e, ktoré sa, ktorí už vlastne ako nemajú suverenitu poriadnu. Takže e, z toho dôvodu, tak keď to začne v jednom debilnom štáte, a keď je mocný ako napríklad Nemecko, a tí boli vždycky takí, že robili veľké chyby a veľké hovadiny, pardon za výraz. No tak keď tam začnú mať moc zelení a títo homosexuáli, tak od tých politikov, ktorí si už sú, svoje odkrútili e, doma a, a boli pri, e, eš, ešte to dokonca tupejší ako je prieber, tak ich posúli do, na, e, do, do Bruselu a potom e, tie e, nezmysly e, dávajú na celoeurópsku úroveň. Čiže takýmto štýlom sa to všetko od, odohráva a e, potom e, nie, že by sa, Eh, náš politik povedal tam eh, už pred 15-20 rokmi tam mal to, niekto povedal, viete čo, ale to blbý, blbý mali na nás nechote. Však e, toto je vyslovene vydieranie, toto je, e, my máme platiť niekomu za to, že sa e, cíti nejak, no však ja sa cítim ako Napoleon. Volá, kedy e, to bol Napoleon, títo e, duševne, postup, e, e, duševne e, jak si poškodení, tak mali pocit, že sú Napoleon, Cisárovna, Alžbeta a neviem, akí takí potentáti. No tak teraz oni si myslia, že sú, ja neviem, dreve, teda koníky, alebo že sú muži, ženy a naopak proste týmto činom ten vplyv tej, dá sa povedať, E, to socia e, e, je taký, že tí ľudia prebe, aj bežní preberú modné trendy. No však teraz už ne, neviem, nepoznám prípad, že by niekto chcel byť Napoleónom v blázinci. Čiže toto sa už malo dávno seknúť. To znamená, že nie, toto nie, nie je ľudské právo, aby si, si mohol každý uzatvor, uzatvoriť ako sobáš, nezávisle od pohľavia. Lebo keď e, sú dvoja chlapi, tam nemôžu splodiť deti rovnako ako dve ženy, pokiaľ nevstúpi do toho tretí, e, e, tre, tretí prvok a to je chlap, prípadne e, umelé oplodnenie. Čiže <laughs> tieto záležitosti, toto sú primárne, tie treba vyriešiť a niečím má niekto dať právo alebo nemá. Buď teda je to schopný, alebo to nie je schopný. Keď nie je schopný, tak čerešne dolu. Takýmto spôsobom treba myslieť, hovoriť a konať. Lebo keď sa budeme zaoberať e, e dos, doslova trepaním e, ohľadne toho, či, či to je správne, či to není správne, no tak e, <laughs> to ako... pardon, nikam no sa nedostaneme. To je ako... E, e, naozaj mlátenie prázdnej e, slamy, lebo vedia, že e, jak si e, dva, dva chlapí to decko mať nebudú a nebudú ich vychovávať. A je to tak. A... No dobre, e, pán Fendek, e, teraz vám prehrám jednu takú ukážku z diskusie e, dvoch dám, či slečien, alebo akokoľvek to nazveme, ja to nazývam Lejenovej mládež a chvíľu počúvajte a zamyslite sa na tom, alebo nad tým, kam vlastne tá Európska únia e, smeruje. Oni si myslia, že majú absolútnu pravdu. No e, tak... E, Ako je možné, že Matúš Šuta Eštok oni přesně dělají to, z čeho obvinují yeah, tu druhou stranu yeah, a vyvolávají extrémní nenávist, vyvolávají extrémní strach. A rozdělují tu společnost. Rozdělují jako tu společnost. Tady my a oni. Jsme tady ano. my chytří, tady ano. liberální demokraté a pak jsou tady oni dezoláti, jo. který volí teda tu konečnou jo. a SPD a teda jsou proruský, jo. takže to jsou komunisti. Kotrmelec, jo? Pět myšlenkových kotrmelců, ale jakoby Jo, a ještě nej, nejvtipnější na tom je, že vlastně jakoby, třeba to spolu konkrétně fakt jakoby ukazuje obrazy těch lidí, kteří jsou na a hraje tam taková jako válečná hudba. Vypadá to jako hrozně špatný prostě trailer na Avengers nějaký nový, kde je prostě jakoby ten, ten normální nějaký člověk, co tam řve, protože je naštvaný a vypadá prostě jako, že tě jde zabít, víš co? Mm, tak a potom najednou... si myslí, že jsou ve válce. oni si jako... myslí, že jsou ve válce a najednou přijde ta hrdiná hudba a tam je prostě ten znak toho NATO. <laughs> a Petr Fiala. A vlajka, takhle tam vlaje za, tě, za tě Fialou. Jo, ale mně to přijde vlastně jako hrozně nebezpečný diskurs, jakože jakoby, víš, že ty jako říkáš, že je prostě... Jsi pozici, že jsi vlastně ten jako lepší že, člověk. Ano, že říkáš, že tady chceš budovat nějakou jo. demokracii, ale přitom vyvoláváš extrémní nenávist vůči lidem, kteří jo. jenom volí jinak prostě. Oni... No, e, takže uh, tieto dámy sa domnívají, domnievajú, že uh, oni volia inak. Prečo by SPD alebo uh, stačilo, nemohli byť uh, v parlamente? Ja e, tomu vôbec e, nerozumiem a keď e, si spomeniem na jednu diskusiu v Českej televízii, kde sa agenta Páveka spýtali, tým myslím Petra Pavla, prezidenta Českej republiky, že či by vymenoval Okamuru za ministra školstva, tak zo začiatku bol zarazený, a potom e, povedal, že e, to by bolo fakt veľmi husté a že v žiadnom prípade, lebo Okamura je extrémista a on by zničil úplne školstvo. Ale to, že na Slovensku Drucker úplne ničí školstvo a len preto, že je liberál, alebo e, liberálny demokrat vyškolený v Spojených štátoch, tak v tom prípade je to všetko podľa kostolného poriadku, to sme kde? No, e, vidíte, no a teraz prišiel Trump a e, zrazu Pavek nie je s ním kamarád a e, jak si e, cel, e, celá Európska únia nie je s, s Trumpom kamarád. No čiže e, toto je dosť trapná situácia, keď e, e v Čechách je prezident, ktorý by si s, s Trumpom ani tomu individu, individu by ani nepodal ruku. Rozumiete? No a teraz, keď sa majú stretnúť v Budapešti, tak ten extrémista, e, ja, že som Orbán, no tak u extrémistu Orbána sa majú stretnúť, e, dá sa povedať, subci dvoch vojenských najsilnejších štátov na svete dvoch vojenských najsilnejších štátov na svete a e, e, roz, rozumiete, tam e, si všelijakí tí pricvrn doši z Európskej únie tam ohrňujú nosmi, lebo no, oni sú nepotrební, oni sú zbytoční, oni sú škodliví. Rozumiete? Čiže e, to je to najhoršie, že e, my sme, ja som vstupoval osobne, osobne som hlasoval za vstup do Európskej únie. No, že tedy, no tak e, som sa týmito vecami nezaoberal. No a keď som sa do toho dostal, reku, Pane Bože, aký hriech som ja spáchal. Že, že som toto ja vymyslel, tento, e, túto e, hroznú vec e, e aj sám na seba. To proste E, ide e, jednoducho frčí v zmysle ideológie. To, to, e, tam to on, oni ani zväz, za svet nechcú uhnúť a preto týmto činom oni budú vybiť tento Green Deal naplňať, aj keď by sme mali trávu žrať zeledu. Pardon za výraz. No dobre, len teraz si zoberme, tú e, základnú vec. Ako vlastne e, tí ľudia majú voliť? Ja v prípade e, prezidentských volieb poviem verejné tajomstvo. Ak si mám vybrať medzi Kiskom a Ficom, tak volím radšej takým spôsobom, že volím Vladimira Putina. Ak si mám vybrať medzi Pelegrínim a Korčokom, tak volím Sitting Pinga, pretože som v okrskovej komisii za úplne iných e, kandidátov a keďže e, aby e, na mňa nehľadeli tak, ako v tom roku 2003 kedy uh, už ani takúto možnosť som nemal, mohol som tam hodiť prázdnu obalku, to mi vôbec nenapadlo a bol by, uh, bol by som odvolil a bol by to neplatný hlas, lenže to kvorum by sa tak či tak uh, zvýšilo na uh, tých, uh, čo ja viem, 48%, potom ma to sfalšovali na uh, 52,13. Veď uh, prezident Gašparovič povedal, že to bolo sfalšované. E, minister vnútra, teraz obrany Kaliňák povedal, že to bolo sfalšované. Fico povedal, že porušili sme všetky zákony, ale sme veľmi radi, že aj za takýchto okolností sme v Európskej únii. Takže o čo tu vlastne sa hrá? Skúste to v závere povedať. Ešte máme 15 minút. No, to práve to je ten problém, že e, to som už naznačil, nebolo to dnes, ale v niektorej relácii, ktoré sme mali predtým, že e, Američania majú tú výhodu, že e, oni sú uh, super veľmoc sami o sebe a sami pre seba. To znamená, že čo si zmrvia, tak to si zmrvia. A čo urobia dobre, tak urobia dobre pre seba. To znamená, že E, keď e, e, no, nech je ten Trump akýkoľvek, ale ide po krku práve tým ideologickým extrémistom, teda progresívnym extrémistom. No e, dobre, a teraz e, napadanie venezuelských lodí pod ruškom, že oni bojujú proti e, prevážačom drog a rozbijajú tam americké lodstvo a ničí ponorky Venezuely, tak toto je o čom? Kde je tam gender ideológia? Pokiaľ viem, tak Eh, od eh, zničili nejakú, lebo používa sa na eh, transport týchto narkotik sa vy... Pán Fendek, ja som pred chvíľou povedal, že toto je sprostosť ako nosiť v koši vodu. Tam ide o to, že Američania chcú získať venezuelské ropné polia, ktoré ešte predchodca Madura Hugo Chávez znárodnil a im sa jedná o to, že oni potrebujú vyvolať ďalšiu vojnu. To isté ako s Vietnamom v tom Tonkinskom zálive, že údajne napadli americké loďstvo nejaké vietnamské e, člny, čo je úplná sprostosť. No. tomu sa hovorí ako e, akcia pod falošnou zástavou. No oni jednoducho e, sa správajú ako E, veľmoc, e, ktorej nemá čo dať po papuli. No ako by som to povedal jednoducho. No, nemal im kto dať po papuli e, v roku 1950 až 53, kedy vlastnili ako jediní na svete jadrové zbranie, ktoré už mali dovezené do Japonska po prehratej vojne e, Japonska, tak e, Japonsko je dodnes okupované Spojenými štátmi, takisto ako e, Nemecko. Čiže Číňania by boli Američanom a vojskám tzv. OSN veľmi rýchlo nakopali prdel, lenže v tom čase Čínska ľudová republika nemala jadrové zbranie. Tak to skončilo nejakým kompromisom. A ďalšia vojna, ktorá bola napríklad v roku 1974, kde jeden členský štát napadol druhý členský štát a bojovalo sa o Cyprus. E, čiže tam to tiež e, skončilo nejakým na veky zmrazeným konfliktom, ktorý skončil remizou. Lenže vojna na Ukrajine žiadnou remizou neskončí z jedného prostého dôvodu. na si Trump myslí čokoľvek lebo Rusi bojujú o svoje existenčné záujmy a oni túto vojnu nemôžu prehrať, lebo by e, to dopadlo veľmi podobne, ako keď v 16. storočí po smrti posledného Rúrikovca tak v podstate cársky trón ostal neobsadený a Poliaci tam dvakrát dosadzovali e, svojich falošných e, cárevičov a e, dokonca nejaký čas okupovali aj Moskvu. Čiže z tohoto hľadiska Rusi sa dokážu poučiť na vlastných chybách a Rusi urobia všetko preto, aby ich nezopakovali. Pokiaľ tam nemajú no, to... ako bol napríklad Gorbačov, čo bol vlasti zraz. No, ja. No vidia, predsa, tam, tam to bolo aj hĺbšie, tak existujú také teda materiály aj na internete, k dostání e, rôznych, treba vedieť po rusky a tam je to ako aj povysvetľované, akým spôsobom sa rozsypal sovietský zväz a no keď je... E, e... No, um, skočím vám opäť do toho je tam uvedené, že Rajsa Gorbačovová bola generálna riaditeľka e, Šerešovej nadácie otvorenej spoločnosti v Sovietskom zväze? Asi nie. Tam, e, tam, áno, to nie generálna, ale že proste ako s kým spávala, tak ja to, viete, nemám čas sa všetkému e, zachytať. Pozriem, dobre, spala s niekým, e, ako sa pričidila, dobre, bola v nejakej organizácie, koniec. E, čiže rozumiete, e, ja e, keď chcem obsiahnuť veľa, tak musím si robiť veľký výber a rýchly, aby som z toho nezblbol, lebo rozumiete, aby som celý deň sedel za počítačom, tak to ma ako e, nebaví, ešte stále som nie ten, ten no, no pán Ivan, ako sa to, e, o, zdravotne úplne fit, tak ste chceli povedať, lebo ešte nie, kašel vás dusí. A? Nie, nie, nie. Nie som ešte natoľko švihnutý, aby e, som, som bol závislá na, e, na internete, no, závislý človek. Chápete, keď je niekto závislý, ano. že či sa lieči ako závislý alkohol od alkoholu a je závislý aj od internetu a od všetkého božného. No tak ja nie som e, e, závislý, tak preto ne, ne, netačím toľko za internetom a vtedy za určité obdobie e, ste schopní prebrať iba určité množstvo informácií. Asi, asi takto. Čiže všeobecne situácie je taká, že my tu na v Európe, zvlášť keď máme takýto nadriadený orgán, ktorý si uzurpoval E, takúto obrovitú moc ešte aj vo vojenskej oblasti, politickej a také, no proste my si tu na, <laughs> nemáme s prepáčením ani možnosť urobiť nič, len čakať, ako, ako no myslím, ako to robí Ur, Ur, Orbán, že čakať. No veď, e, dobre, lenže ja som v tej prvej časti povedal, že e, kým sme sa riadili do roku 2009 eh, ešte eh, Maastrichtskou zmluvou, tak tam nebola možnosť ukončiť členstvo v, v tom eh, spoločenst, Európskom spoločenstve. To sa ani nenazv, nenazývalo Európska únia, to bolo European Community. lenže teraz, ako sme v Európskej únii a platí Lisabonská zmluva, tak podľa článku 50 môžeme z Európskej únie vystúpiť s dvojročnou výpovednou lehotou, e, tak ako to urobili e, Briti. Čiže e, tu je len o rozhodnutí slovenských politických elit alebo zaspatých Slovákov, ktorí sa nie a nie prebudiť, hoci to majú v hymne, aby vypadli z tej Európskej únie tak ako ten lot z tej Gomory, lebo toto nem dopadne dobre. Treba sa takto, treba sa pripravovať dôkladne na situáciu, kedy tá Európska únia začne byť tak nebezpečná, že treba ju opustiť za každú cenu. No, ja si myslím, že teraz je už jedna minúta po 12. Nie o 5 no, minút 12. <laughs> ako keby sme nemali žiadnu šancu. Lebo e, vždycky je lepšie byť e, pripravený, ako zrazu ostať e, na holičkách a že teraz čo sa deje. no dobre, lenže tu treba e, budovať vzťahy s krajinami BRICS, e, Šangajskej organizácie pre spoluprácu, aby, e, a nie podporovať banderovcov a stavať dronové steny a podobné debiliny, lebo takto vždy na nás budú hľadiť ako na outsiderov, ktorí otáčajú kabáty. No. Orbán na rozdiel od Fica je rovný chlap. Fico je krivák. Ako, ako, ako je situácia v Európe, tak e, e, Orbán si dovolí veľmi veľa a vzhľadom e, na to, že my sme ešte menšie ako e, Baďarsko o polovicu, tak e, ešte aj Fico si dosť, dosť si dovoluje na tie pomery, ktoré e, zaujímame my. Ja neviem, proste ako e, nie, e, mňa tieto záležitosti e, zaujímajú z toho makro E, pohľadu viem niektoré záležitosti odhadnúť a celkom e, e, slušne zaoberám sa, sa, sa s tým, ale aby taký malý štát, teda ako sme my, sám, bez spolupráce s Maďarmi, Čechmi a napríklad Poliakmi, tak mne... mne... Vy si srandu robíte. Trojvrši máme matru. To nám zobrali po, o, oni Maďari. V Polsku máme 25 okupovaných eh, goralských obcí eh, z Hornej Oravy a Spiša. Vždy nás niekto ukradol. Ukrajinci nás okradli o Čopskú oblasť a podkarpackú, Rus. Keby aspoň tým Rusínom dali nejakú slobodu, aby sa mohli slobodne rozhodnúť. Lenže oni majú unitárnu ústavu, takú istú ako v Španielsku a tam takisto ako katalánci alebo baskovia nevedia stadial vyk vystúpiť, tak takisto bez vojny stadial nevystúpi ani Podkarpacká Rus a miliónový národ proti 25 e, miliónom, tak to sa asi veľmi bojovať nedá. No. Tak chodom sa vždycky, vždycky dá, len ako to dopadne, tak to je to není isté, respektíve vždycky e, sa to dá predvídať, že to asi ako dopadne, ale E, vyslovene, keď už sme niekde v niečom a mali sme už nejakú inštitúciu vytvorenú, tak ak sa chceme brádiť proti veľkému psu, psovi, tak e, sa musíme spojiť s ďalšími ma- ma- menšími ps- e, psami, aby sme mu mohli odolať. To je proste e, E, nedá sa nič inšie robiť. To proste, buď, buď e, budeme rozhnevaní s celým svetom, alebo aspoň s niekým si porozumieme a využijeme to. Nemo... No veď, e, dobre, e, do konca relácie už máme len dve minúty. Otázka neutrality ma zaujíma. Skúste sa k tomuto vyjadriť, pretože e, podľa toho, čo ste analogicky povedali, tak mi vyplýva, že sme tak mali, že nemôžeme ani u, o tú neutralitu požiadať. Švajčiarsko má 42 tisíc kilometrov, my máme 49 tisíc kilometrov štvorcový rozlohu. Sme väčšie ako Švajčiarsko a Švajčiarsko má obrovské množstvo uh, alpských kopcov a má obrovské množstvo jazier. My máme už len nejakú uh, e, zopár priehrad, uh, e, Liptovskú Maru a tak ďalej, lenže tu už ani počet obyvateľov nerozhoduje tak e, odlom to máte tak, že e, ešte cez druhú svoju svetovú vojnu, tak e, tá neutralita švajčiarska, to ako bolo, bolo vidieť po 55. roku Švajč, Rakúska neutralita bola vidieť. Teraz to už nevidieť vôbec. dávajú sankcie a tak ďalej. Čiže neutralita ako taká v súčasnosti v Európe je už len e, pomaly úplne prázdny pojem z minulosti. Čiže treba tomu takto ako sa stáva. To... O, viete čo, o, máme veľmi málo času. O, o tomto by sme mohli mať o, celú o, e, reláciu, kde by sme o, e, vysvetli, čo to neutralita znamená a e, kto ju môže garantovať a tak ďalej. Pán Fendek, o, pol minúty máte na záverečné e, slovo a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Nech sa páči. Tak, e, e, dúfam teda, že poslucháči si priniesli aspoň nejaké, dá sa povedať, venosti, ktoré im chýbali, o tom, čo ani nepočuli, lebo ja sa snažím dávať, prezentovať to, čo nie je ako bežne E, známe. To, čo e, e, nie je súčasť Bulharu, ani o čom rozprávajú také dve, dve tetušky mladé, ako ste pustili. Lebo to je typický príklad toho, ako môžu byť dve také mladé osoby doslovo hlúpe a zadubené. To je, oni sú tí <laughs> hlupáci a dezoláti a nie tí, ktorí používajú e, hlavu na rozmýšľanie a nie ako nejaký nosič na náušnice a podobné záležitosti. <laughs> Dobre, krásne ste to ukončili. Lúčim sa s Pavlom Fendekom a v prvej časti s Rafaelom Rafajom. O 4 týždne budeme pokračovať